Түркше үйренеміз қадірменді радио тыңдаушылар түрікше үйренеміз атты бағдарламаның жаңа бөлімінде сіздермен біргеміз өткен аптадағы сабағымызда көлік жалдауға байланысты түрікше сөздерді және сөйлемдерді үйрендік бүгінгі сабағымызда болса факс жолдаған кезде қолданылатын кейбір қарапайым сөздер мен сөйлемдерді үйренеміз баршаға мәлім факс жиһазы жазылған құжат немесе суреттерді дүние жүзінің басқа бір жеріне көріністі түрде әрі жылдам жеткізу үшін қолданылған кең таралған жиһаз негізінде факс технологиясы бұрын жиі қолданылатын телеграфтың қызметін атқаруда бірақ одан өзгеше тек жазулы құжат емес сурет графика және осыған ұқсас бейнелерді де қысқа уақытта жолдайды осылайша байланыс құруда маңызды роль атқарады ардақты тыңдаушылар енді тақырыпқа байланысты қарапайым сөйлем мен терминдерді үйрену үшін төмендегі мысалдарды мұқият тыңдаңыздар артынан оларды қайталауға тырысыңыздар факс факс бар бар ма? кешіріңіз бар. Bir faks göndermek istiyorum. Sizin faksınızı kullanabilir miyim? бір факс жолдағым келеді сіздің факсыңызды қолдануға бола ма Neden olmasın? Tabii ki. неге болмасқа әрине Faks mesajımı göndermede sorun yaşıyorum. Lütfen yardım eder misiniz? факс жолдауда мәселе шығып тұр көмектесіп жібересіз бе Lütfen tekrar deneyin. қайтадан сынап көріңіз Сүреклі meşgul sinyali veriyor. Lütfen бана yardım едер misiniz? Әрдайым бос емес белгісін беріп тұр. Маған көмектесіп жібересіз бе? Bir dakika lütfen. Hemen geliyorum. Бір минут күте тұрыңыз, дереу келемін. Ардақты тыңдаушылар, факт жолдауға байланысты кейбір сөз бен терминдерді аудармасымен бірге тыңдадыңыздар. Енді кейбір жаңа сөздердің мағынасын үйренейік. Жихаз. Жихаз месаж мәлімет хабарлама Сүреклі, әрдайым денемек сынап көру сигнал белгі Хәмән, дереу ардақты тыңдаушылар бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды келесі кездескенше қошча қалын Türkçe öğrenemiz.